Musico igas corpoin svingi. Classica musico povas conduci al tio che corpatado, spir frequenzo, cae ancau aliai corpai reagoi de la homoi en la publico, sin egaligas unui alla aliai. Tion montras actuala studajo el Svislando. Ciu, cae kiel forte tio ocasas, tio tamen dependas ancau de la personezzo. Per sensoroi cae frontai cameraoi, cent tridec visitantoi de classica concerto estis equipitai por la studo. Tiel la esploristoi povis sequi la reagoin de la publico dum la concerto. Dum la arcia quinteto ludis pezzoin de Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, cae aliae, la corpai funccioi de la auscultantoi sin egaligis pli cae pli unui alla aliae, precipe la spir frequenzo. Sed ancao ce la cor batado la esplorista teamo de la Universitato de Perno observis signifan sincronisigion, cae ec ce la electra conductivo de la auto quiu estas influata de la activezzo de la svito glandoi, cae quiu indicas la gradon de stimuligio de la nerva sistemo, ce la homoi en la publico montrigis pli cae pli similai mesur valoroi. La sincronisigio, precipe de la cor frequenzo, estis pli alta se la auscultantoi sentisin de pezzo emozie tushitai, cae enmergigis en la musico. Scribas la autoroi en sia studajo, ciu nun estis publicigita en faca giornalo. Nelaste egaligis ec la movoi de la visitantoi. Cae ancora o pluan aspecton la esploristoi volis prilumigi. Nome, ciula personezzo de la concertai visitantoi, havas influon al observita harmonio. Antau la apero de la arcia quinteto, la parto prenantoi de la studo plenigis protio de mandiloin, en ciui ili faris indicoin pri sia personetso cae sia dum momenta anima agordigio. En tiu parto de la prilumigo, La esplorista te amo sin rilatigis alla quin factor modello della personezza psicologio, nomata ancao la grandai quin. Lautio existas quin cefai dimensioi della personezzo. Malfermezzo, scrupulezzo, extrovertitezzo, pazemo, cae neurosemo. Ce ciu homo laula modelo tiui quin dimensioi estas pli au mal pli forte disvolvitai. Ce la priugia analiso de la colectitai datumoi, la esplorista te amo constatis, che tiui personoi, ciui lau proprae indicoi estis pli malfermai, cae pli pazemai, egaligis sin en siae corpai reagoi pli ofte al aliae homoi enda publico. Cetiui, kiui prescribis sin kiel pli extrovertitai, cae pli neurozezzae, la probablezzo portio estis pli malgranda. Plei ofte la prescribita consonado de corbatado, spir frequenso, cae aliae corpai funccioi, estas causita de recta socia interagado inter homoi. La resultoi de la studajo montras che anca musico ebligas tion, cae che la personezzo de la homoi havas influon pritio, diras la autoroi. Pli fruai esplor laboro iam montris che exemple movoi de la muscoloi cae nervo activezoi de homoi sin egaligas per comuna cantado en choro. Studajo el la jaro 2003 resultigis che tio validas ancao por la cor frequenzo de la choranoi. La actuala prilumigo de la Universitato de Perno nun indicas che por la comuna cor battado iam sufficias sidi cune en la publico.